Martin Kitoren txokoa. Bueno, ba, Martin Kitoren e, eh, xarmangarri eder honetan sartuko gara, Martin Kitxo, eguardion. Eguardion. Ze, iruditu iruitu zaizu gaurko sarrera? Gaurko sarrera, bueno, balekoa, balekoa. <laughs> Nik imano nobi ezagun zen urti. Zer? Nik obien. Bueno, bueno, bueno. Mm. Urrengo ezuk intzazu. Ba, irabazitza, jo, ja, bi sarrera inditut nik eta bitan eriak obi Ez du idatziko kulebroia beste kapitulo bat, ez? Uztut gaur, <laughs> irrati novela batekin etorri dela gure Martin basotikan, ez? Horregatik etorri bai. zate, hola jantzita, ez da? Nola? Oso dotore bai. jantzita, ez? Ah, ah, Hor batata trajia jantzita, hori bai. Fotokoleako. Azpin, azpin, <laughs> azpin zea. Aramururen kamiseta eta mirari 17 cmko takoiekin <laughs> ikaragarri ikaragarri ni berriz pijama hantita torrenais ah, bai, bai Erdilo, lo naiz eta... Ba. Ah. bai zenen jeki berria hoixe hoixe ato parranda ingo bai bai bai bai bai <laughs> bai eh eske elisi wan ibilera ez bai hango bazterretako kontu ah. ekarreko dizkizuet osea ki gaur <laughs> ez dugu espainiatuko bezik eta frantseseatuko dugu gaur frantsesa batekin bat elisi guan? Bai, baina faltaztan baten bat esaten zuna saka el whisky txeli. <laughs> whisky txeli. azkenen. ah, amigo. bueno, ba, eh, dugu gaurko bai. menua, Martin? Bai. Zizkamizkatan, aranburutxoak bertxos, bertxoz bustiak. Ah, amigo. Gero Clementina lotinaztuak. <laughs> Eta demagogikeriak lakuaren erara, hori serio xamarra izan da. Mm -hmm. Gero, lehenengo platerako palabra eta tikizmikiz Goi mailako politika ekarriko du. Goi mailako politika. Ibarrako etxeko, hau da, ibarretxeko piperberdiak. Aha. Eta, galdetuko diogu, ze gertatu duan ane jaurerik, Bigarren platereako, elizeoko txokolatinak ardo ugarirekin. Eta, denok zai gaude, ze etorriko dedan irrati nahuelarekin. Milagritos eta aguatzi aurreneko atala. Neko, enka lehenengo atala baina espektatiba onde jo. Bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, lehenengo atalaren ostean igual bigarna etorreko arrakastaren arabera. Ta gero postrerako tuterara deituko dugu. Tuterako kukulu euskaldunak izango da postrerako. Egingo eta tuterara trenia jongo gea. Trenian. Bueno, ba, azte magia ia zemuz. Bai, netzako hobeto. Venga, Martín, mizkaberaz. mis zizka mizkak. mis Martín Aramburutxoak. Aramburutxoak. Mikel, Mikel, Mikel Aramburu, Mikel, Mikel, Mikel Aramburu. Bueno, eta nik gaur bere homenez, kamitxeta dakat izena atzian da. Ba, batzuk gauza batzuk iten dituzte, bai. beste batzuk, beste gauza batzuk iten ditugu. Bai, eh, nik asko maitet Mikel Aramburu, eh? bueno, este, este, esan beharrik, kapiarena, zutaz batuzen nola. Hombre. Ez, kapiarena, eh, ez, berez, Esango dugu, dugu zerralata Ez, ez <laughs> Bai, esango dugu historia Ze, claro, jendea gura Bai, baina kero ez luzatu getiegi, eh? Ez, ez, kontua da, Martín eh, Kuña itxena egian Jose Miguel eginta Esantzula mirarik realeko kapitaina Mino, zehozek endu bertzen Eta bai, eh, Aldatu, ze, etzun, bai. belarrera ondo etzun ematen Eta kapi... moztu Eta moztu zun eh, Nia, oi, Realeko kapi Eta orduan nola gehiatu zen eh, justu, bezperan e, eh, azkeniko partida jokatu bezperan, bai. Kirol egunkari batek, zea izan zun, e, eh, titularrea jarri zun, Agur Kapia. Kapia? Bai, bai, bai, bai, hola, hola, hola. Ara, Ara, Bueno, e, Mikel Aramburu erretiratu daia, eh? eskata bai. harri garria irutu esaldi hori esatea ere. Bai. Eta aurreko asteburuan buruan, anoetan, larun batean, ez da? Bai. Omenaldia egin zioten. Unkigarria. Oso unkigarria. Oso, bertan. Bereziki unkigarria, izan zan Mikel Arambururi John Maiak indako bertsoa. Zalde batek youtubera igo du eta igual badaukagu berri zentzutia. Bai. Muziko bati nire txizaitu Enaiz lotxatzen esaten Txunditu nauzu bolatzen zapla, oin sartu beharko denuk ez aplastekoa. <laughs> Zein ez? Bai, bai, bai, ez, biak, biek hartu bai, zuten bai, biek. parte, eta, bai. eta bertso hau ah, ametxena da, ez da jonena. Aha. Baina, bueno, bertso politia, ez da? Bai. Bai, bai. arrontien politia. Horren, bai. aranburu, joan da, eta nik unek harri nahi dut, dene benen, ez dakit eh, oso zabalduta dagon kontua, kontua arambururi etzaiola guzaten espainoleatzea. Ah, ez? Eta hori, Jose Miguel Lopezek hemen egin zion elkarrizketa batean esantzun. Abez? Entzungo dugu? Bai. Bai, ni, bueno, momentu hartan ba, publiko itzan egin, da, behan, izan bai. behar nun leku, eh, bueno, ni, izan bai, bertzan bai. nahi o izan egin da, hortik aurrea, ba, ba, bai, berrez egin duen deitu, eta dago, <clears throat> jokatu nahi ez duenak Espainio zebezin aukera bai ere, ez, beste bide batzutik an, eh, ez jokatzea, ez, ez, gaur horrez baina, posatu bai ez, posibiliko dela, ere. Ba, kontu da, berez legez, ni uste zu behartuta zaudela jutea, orduan, bai. Hori publiko inbaliz, ba, seguru bai, asko, gauza asko okertuko ziren hori bai. azpitik da publiko inaurretiken mobitze baldin mazean iruz eta aukera ba, daudela, ba, zalaparta ondik bai. atea gabe ba, libratzeko. Hortzen? Baina hori jendeak badaki. Oda, badaki bat, aranburuk uko egin diola Espainiako selekzioan jokatzeari eta ez dula inolako zigorrik izan. Eta bi, horren ondore joz, jendeak badaki oain dihoazenak nahi dutelako juten diala. Bai. Iker Muniain, e, da, Javi Martínez, e, Xavi Alonso, Andon Iraola, eta bar, eta bar. Hombre, nik e, aramuruna entzunda banakan. Beti ustez gaina nahiko zabaldu egon dela, gaina aurkezpen batean, Espainiar selekzioan aurkezpen batean, azafatak zeuden aramburu jartzetzun kamiseta batekin eta etzeon deialditan. Orduan, beti zurrumurua egon da, deitu zaiola. Espainiako selekziotik eta beak ez ez esantzula. Nik uste, hau, benetan, eh? E, hau, e, eh, oi hartzun irratian esan bezain argi, ez du inoiz esan, nik bintzat ez dute inoiz jakin. Ez, ez. Eta honek, e, bueno, ba, badula bere eragina, eta hau, zabaldu beharko lizatekela, pentsatzet, eta gainera, gazte jendeari esan, badagola aukera bat, joateko edo ez joateko. Bai, bai, diskrezioz egin behar dutela... Ta nahi duna junda dila, baina jun nahi ez dunak, ez dezala zigorrik izan, jun nahi ez du lako. Kontua da, eh, orain Eurokopan aletikeko e, eh, lau edo bost jokalari izango dira. Baina aletiko jokalari horiek ja aurretik, eh, hogeita e, bat urte azpiko edo mesortzi urte bai, azpiko ba, parte hartu dute, ja. Taleko bi ere, eh? Bazpare igual zaten bai. dute, balete, karek, karek, ez. Ez, ez, ez. bi ere, Ilarra eta Inigo Martínez Eta nik nere iritzi aparte gutzita, nahi baldin, baldin, nahi badute jun, jun ditez dela. Baina ez badute joan nahi, ez dezatela zigorrik jaso. Hortxe, dago kontua. Bai, e, uste dut zure artikulu baten esan zenula ez? Bai. Artikulista UEFA UEFak eh, ez dakize eta ze betirako inabilitatu eta horrelako bai, bai. bai. Hori astelinetako zeatan. Bai. Aipatu bueno, e, joko dugu, e, gaurkoan uste dut gure bi lagun hartuko txugula. E, Miguel Ángel Lotina eta mirariren lagun mina den e, Javier Clemente ez da? Bai. Xabiertxo, lagun entzat Xabiertxo. Bueno, guk eh, Clementina Lotinaztuak izena jarri diogu. Zer lata? Ze pasatzen da? Ze gertatu aste buru honetan, azkeneko jardunaldia izan da, eta, bueno, eh, Santanderreko razin ja, eh, bueno, eh, bai. Bai, zegoen, nola esateko. Eta beste bi talde jetxi dia. eta esportin. Eta zein dia bi talde hoien entrenatzaileak? Bizkaitarrak bilek. Bai. Baia. Ba- oso oso oso harrigarria egin zait zuri Bizkaitar hitza entzutia, bai, ez? <laughs> Eh, nik hitzoi ja enola gehi era ah. eta ez du gehi era biliko. Eh, Clemente eta Lotona, bai. ez? Ta ze uste zu ezatik izan dela. Ta mudo kaskeneko minutu ez non gola <laughs> zuen Ta ta ta ta. Ez ta horratik izan, eh? Guk kondenatu genitun. Entzun, oin dela aste batzuk, Martinkitxoren txokoan, zendolako kondena jarri genien. Gero beste bat, realen egon baita, Javier Clemente. Ni esan nahi dut, komantxero hoi! Bigarren baina da, jetxizigun komantxerua nahi zuberriz realia jartzea. Baina, honek, eh, hau, hain langabezian dago ez? Berdin zait. Baina, eh? komantxero honek, bigarren baina da, jetxizigun. Nola da posible, ez dakiz bat segundoko zati labur hortan hainbeste aldiz komantxero hitz ezkarria. <laughs> Ez que ja, ja uste, nire iztegi, nire barrenatu da guela komantxero, bai, bai, eta bai. komantxea, eta... Eta hor dun, pasara hor? Akatxe larri Ah, bueno, bueno, a ver, es? ze akatxe izan gona. Clemente ez izan reala bigarren mailara jetxizun entrenatzailea? Bakero. Ze bakero? Lotina, motel, eh, lotina. Ja, miño bakero hasi zen, dagoan aldi hortan, takio. Bai. Miño, azken feinan zer? Komatxer, guabinek! <laughs> Bai. bueno, ez, eh, hau, esan behar dugu, aspaldiko grabazio bat dela, eta... Aspaldiko grabazio hortan kondenatu genitun, bai, betiko. Baina, esan nahi dut, itzan gatikan, ja ez dutela, bai, bai, termino hori erabiltzen. Ja, berdin, da, kondena hor da. Kondena hor da. Kuk esan genuen, aipatu genuen, bigarren maila, eta esaldi berean sartu genitun, bi hauen izenak, eta zein jundia bi e, zulora, <laughs> jak, bi hoiek. bueno, uste dut bain eh, katxondan estango republika alde bate utziko dugula, ezta? Bai, eh. gaur estrenatuko dugu txoko berri bat, demagogiaren txokoa izen aduna Aha. Eta gaur izpide izan nahi dut eh, atletik, baina ez eh, futbolaren ikuspuntutik, baizik eta atletik zaleek Europan zehar zer nolako segurtasun neurriak izan dituzten. Hau da, ertzaintza saldu eta saldu ari da, atletik zaleak seguru ibili diala Europan zehar, e, beraiek hango poliziekin, Manchestereko poliziarekin, Lisboako poliziarekin, Bukaresteko poliziarekin, izan dituzten koordinazio bilerak dialata. Kontua da horrek, mezu horrek, demagogiarako aukera dezente ematen digulatakok. Aproxatu Aprobotxatu indegu. Ah, bai? Bai? E, eh, sartuko dugu? Bai, nola ez? Martín Quillorekin, demagogiaren txokoa. atletik zaleak Europako amaika tokitan ibili dira, eta ez dute aparteko segurtasun arazorik izan. Ikusten da bai, ertzainek lan handia egin dutela Europako toki horietako poliziekin segurtasun neurriak koordinatzen. Bai, bai, ni ere txalo egiten hasiko nintzateke, Iñaki kabakasena gertatu izan ezpalitz. Izan ere, atletik zale bati gertatutako gauzarik larriena ez da Manchesterren, Lisboan edo Bukaresten gertatu. Bilbon gertatu da. Agian, izango da, ertzainek ez dutelako egin bilerarik ertzainekin Bilboko atletik zaleen segurtasuna bermatzeko. Ai, ai, ai, nor bere buruarekin koordinatzea zaila da gero. Ondorioa latza da atletik zale batentzat eta eraduraz Euskal Herritar batentzat, munduko tokirik arriskutsuena Euskal Herria da. Zergatik, bertako poliziak ez duelako nahiko koordinazio bilerarik egiten Euskal Herritarrentzako segurtasun neurriak hartzeko. Agian, diru publikoa badago Europara joan eta han bilerak egiteko, baina ez Bilbon egiteko. Murrizketak, badakizue. Bai, badakit demagogikoa izan naizela. Baina errealitatea demagogikoa den tokian, ez dago beste erremediorik demagogikoa izan baino. Martin Gillorekin, demagogiaren txokoa. Bueno, Martin, hortzen. Bai, e, eh, akatxo bat, ez da inaki kabakas, inigo kabakas baizik. Bai. Edo ez zan, hobeto esateko. Bueno, ba, demagogia txokoa ez nahi dugu. Bai. Eta bain uste... Tanok serio bezala gilitu zaten. Orduan, lehenengo bai. platerea sartuko gea, eta bai. vuelta buelta mangoa. Habe, katxon ez da netortzen Bai Baitxo. Venga. Martín, lehenengo platera. lehenengo platera. Lehenengo platera! Egunon buenos días! Ez ez da, egunon buenos días. Lehenengo platerari, hauteskunde usaina dario. Ah, bai. Bai, ba, azkeneko ba, egunetan. bai, nio, urte bete falta da, ez? Ai, bai, bai, urte bete falta da, bai, bai. bai. Egon zaitez da, apustu bat ingo dugu? Ez, ez. Bai, ez aurten bertan, 2008an hauteskundeak izan, hauteskunde autonomikoak. Bai, sinisten dut, baina, bai. bueno, esateute ez, ez? Bai, bai, esaten dute, <laughs> ekonomika, krisi ekonomikotik ere aterako gehala, esaten dute, esaten dute. Bai. Beste hau bat esan behar baino. Bueno, bueno kontua da, azte, azken bi asteetan edo, e, goi mailako politika izan degula hemen Euskal Herrian. E, joan den astean esan genuen, Joder, astena, ez barkatu hain dela bi aste, esan genuen Andoni Basagoitik Patxi Lopezen kurrikulua Homer Simpson ere, Homer Simpsonen kurrikulumarekin alderatu zuela. Bai. Bai. bai. Tabaki zu Patxi Lopezen erantzuna zen izan da, ezta? Zein. Eh, Goi mailako erantzuna baita ere, eh? Da Andoni Basagoiti tikismikis dela. Ah, tikismikis. Homer Simpson alde batetik eta tikismikis betetik, bestetik. Aha. Bueno, Basagoitik eh, adierazi eh, EAEko alderdi popularrak ez diola babesik emango alderdi sozialistari, eta hor bueno, ba, hor txen dakin kalarrian gure, gure laguna, ez da? Utsin dute. Bai, hori da, ez da krisi. Arremana etzaitu dala maite. Ez? Bai. Orduan, klar, ze gartatu da, Patxi López gurekin jarri da harremanetan, bai. ez posta elektronikoz, eh? oso moderno da dako bea, baizik eta telefono zuzenen deitu du lako. Ah, eta esan digu, bere popularitatea dezenta idala jaizten kontu honekin. Eta, eta gu, laguntzeko. Hori da. Eta guzti esan diogu. Noski baiet. Baiet. <laughs> Esango diogu. Ba. Ordun berarekin egin dugu, Pasa palabra moduko bat, Rodolfo arezekin egin ginen bezala. Patxi palabra. Bai, patxi palabra. sintonia sartu da por cierto, es sartu sintonia berri. Ja, baina, jarren godu, por cierto. Es <laughs> baina, sintonia aziran badao, ya, motel. Ah, badao, badao, badao, badao, badao, ah. badao, badao. lana errastan edia zo. Oida, oida, oida, oida, dana askar askarik dengo. Ah, vale. Ordon, vale. Eh, entzungo dugu, patxi palabra. Patxi palabra. Venga, aurrera. Venga, ba. ongi etorri gaurko pasapalabrara. Gurekin Patxi López jauna daukagu. Egun hon. Kaixo Patxi López naiz. Bai, hori esan dut dagoeneko. Honen bidez nire jarduera politikoaren eta PSren jardueraren berri emateaz gain, pertsona moduan hobeto eh, ezagutuko nauzu. Alegia propagandarako erabili nahi duzu lasaio hau. Claro. Bueno, bueno. Kontu horiek alde batera utzi eta hasi egingo gara. Prest. Bai. Urbildu zaitez mikrofonora, mesedez. Horren bidez nik hitz egingo dut. Bai, mikrofono esaten zaio. Eta nik beste mikrofono bat daukat. Zuk ere hitz egiteko aukera izango duzu. Ezin gara ketiago luzatu. Asi egingo gara, lehenengo letra. B. Erregearen bidaia batek mundu osoan famatu duen Afrikako herrialdea. Euskal Herria desde el Ebro hasta Ladur. Euskal Herria ez dago Afrikan. Oraingoz. Entzun ondo, hasieran B letra du, eta bukaeran na. Batasuna. Batasuna? Hori ez da herrialdea, motel. Bizkana, bizkana, batasuna ulertzeko modua aldatzen ari da. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Erantzuna ez da zuzena. Erantzun zuzena botz guana da. Bai, egia da, Euskara zikasten ari naiz eta behar bada horregatik eh, ikusiko dituzu falta bat, baino gehiago. Erraz, erraz bat jarriko dizut, ETB siglen lehenengo letrak zer esan nahi du? Este... España. Ez da zuzena. Atzera. Erraz erraz bat jarriko dizut. ETB siglen lehenengo letrak zer esan nahi du? Española. Ez da zuzena. Atzera. Erraz erraz bat jarriko dizut. ETB siglen lehenengo letrak zer esan nahi du? Española. Ez da zuzena. Atzera. Ez, ez, ez, ez, ez, ez nahikoa da hainbeste aurrera ta atzera. Erantzun zuzena Euskal da, Euskal Telebista. La ETV. Bai, hori Aizu, orain diketa errazagoa den bat jarriko dizut. I, aurreko lehendakariaren abizena. Juan Jose... Kaketxe. Zer? Kaketxe. Ez, Ibarretxe da. Beste bat, esen, norekin alderatu zaitu basagoitik? Pista bat, Homer du izena eta abizena da... Superman. Superman? Seguro. Ez ez, Simpson da erantzun zuzena. López jauna, azken aukera bat emango dizut asmatzeko. M, ze hilabetetan gaude? Pista bat, urteko bosgarren hilabetea da. E... Erraza da, erraza da, maia... Maiatza. Maiatza. oso ondo maiatza da. Begira, sartu da maiatza. Zabaldu du bere betazal urdina portuan. Erdu eta egingo dugu berba betiko kontu ez. Baina, baina, zertan ari zara? Daro, eske... Ditudan irizi politikoak, nahiak, kezkak, gogoak eta fobiak jakinaraziko dizkizut. Bueno, bueno, nahikoa entzun dugu. Zer iruditu zaizu saioa? biontzat baliagarria izatea espero dut. En fin. Ba, hortxe, eh, ez Martin Kintxontzat baliagarria izan den, gutzat bai. Gutzat bai, bai, nik duda daukat. Bai, Jolastan eta eh, enredando. Hori da. Et, e lehenengo letraren, ETV siglen lehenengo letraren esan naia, igual da espainola eta igual zuzena zen, eh? Igual bai, eh? Bai, bai, bai, ze azken bola nabiltzan bezala, ez dakipa. Ba? Hori bai. igual, bai. datorren... Hainbeste aldiz esan badu zerbait egatik da. izan da. Claro. Claro. Espainola televista, Bai, izan lindek, bai, ez dakit, ez dakit. Hori biratu inbarko dugu. Espainiako telebista. Bai, bai. Ep. Bueno, esan bezala, sí. hautezkunde usaina dario, nik uste honekin Patxi Lopezen eh, popularidadea asko handituko dala. Mm -hmm. Baina, beste Dai. politiko bat ere, ibili dugu hor. Bolo, bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo, esaten dan bezala. Bolo, bolo. Bai, ah. Beste, bate, beste gauza bat esatzen, baina. Zein? J, J, I. J, I ez? J, J, I. J, J, I. J, J, I. J, J, J, J, J, J, I. Ah, ah, vale, vale, vale. Ibarretxe alegin, ja? Oixen. Ibarretxe, EAJ-ko militante batzuk, hautatu dute lendakari gai izateko. Baina beak ez du nahi, ez? Baina beak ez du nahi. Zergatik aukeratu dut eta zergatik daukago berriz izpide ibarretxe? Hemen esan genulako. Hemen esan eh, genulako. Hortxe dago kortea. Ba. Luis Fernandez. Nik dakidan gauza bakarra da. Luis Fernandez. Pertsona honen etorkizuna baldintzatu indegula eta espero dugu oneako izatea. Beste bat. Bota ba. Juan Jose Ibarretxe. Juan Jose Ibarretxe aspaldiko partez. Eh? Eta, eh? Aspaldiko partez, tak, tak. Jak? Bai, bai. Eta, bai, bai, bai ez da eh? Ai, beste izen bat ere bota genuen oain dela bihazte? Mm. Bai, ane. Ane jauregi. Bai, bai. Hor daukagu kortea. A Entzungo dugu? Mm. gero ikusiko guze pasadan ane jauregirekin. Bai, bai, bai. Ane jauregi. Eta gaur beste izen bat botako dugu? Txon, txon, txon, lehenengo ikusiko vale. dugu ane jauregirekin zekartatzen. Bale, bale. Eta, Hemen txegin joa. Naizunik ateatzea. Baina, ateatzea zuzuka, bai. ateatzea zuzuka papera. papera. Hauxe. Bale, hauxe. Ane jauregi. Eta hori, eh, nor da? Hau, ez hau txezu ane jauregi izen honu eh, e, eh, bat? Ez. Ui, mirarik indu hola <laughs> izena ez dauna, ez da, ez da, Neri ez. Ez da, ez, bueno, ez dakit. Ez. Ikertuko dugu, ane, entzuten nahi baldi mazea, lasai, honena dezu, amagoste honetan, etxetik ezateratzea. <laughs> <laughs> Eta ez. Ez tera, ez tera. Ni, ba, ez pare eskelak eta behiratu. Nik ere bai. Ta... <laughs> Ni egun batzuk ez dutuet nekane jauregin. Ni ez dutzen dut bai? leire jauregin. Bai? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ez dugu ezer jakin, ez onik, ez txarrek. Orduan, hemendik dei publiko bat egin nahi diet. Oiartzun irratiko. Seguru baten bat badaola pasatzen. Entzulei, bai. mesedez, ane jauregi ez ezagutzen baldin badute, edo aun ane jauregi bera entzuten ari baldin bada, gurekin harremanetan jartzeko. Ta kontatzeko azkeneko egunetan zeo zer pasatzaion. Ona, txarra, oso ona, edo oso txarra. Mhm. Ez dakit hildan edo ez? Eskeletan eh, ez agertu beintzat. Beste izen bat esango dugu? Ez, eh? ez, nik ane jauregirekin argitu arte, utzi ingo urrengo saioan, ane jaure girena argitzen baldin badago, beste, beste izen bat botako dugu. Bai? Nik usatu, urrengo mm, saiorako bai, zehoz erokiko deula, eh? eh? hemen, oi hartzun irratia bai, jende asko gentzuten dut, eta... Ba- Demora pixkatutzi behar dugu. Bai, hori da. Eta ane jaure girez, hain izen arrarua, ez? Orduan gure ikerketa batzordia martxa jarriko dugu, ez? Hori da. Bai. Eta hemen dik bihaztera, eh, ikusiko dugu, zer gertatu zaion, gertatu zaion, zerbait gertatu zaion edo ez, onna, txarra, Eta gehiago luzatu gabe, bigarren platera jongo geha. Bigarren platera, the second plater. Eta laister, laister, kule proia, edo zugetzarra. Martin, bigarren platera! Bueno, eh, asikia gaur frantxeseatzen. Frantxeseatzen? Espainoleatzen bai. eta frantxeseatzen. Baina frantxesez pakizute. Ui, ui, ui. A la chanson de la patrie. Abesti abesten ez. Baina, zauze bai, zauze bai, Nik ez dakit. Eh, nik, nik atzo demostratu duen. Bai, bai, urtsik bai bak, ez zauze Bueno, zauze jakiteaz aparte, Jakingo zen uten ba, hauteskundeak izan diala. Bai. Ah, bai. Eta bai, François Hollande. François Hollande irazio. Guretzako Patxi Holandarra. Bai. Patxi Holandarra. Eh? Ora, Patxiko, aure Patxiko. Hau, bueno, bueno, Patxiko, bai. Zatik ez. Oi hartzu eraz. Batu, <laughs> batu Patxi Holandarra. Patxiko talendakaia nola izango litzake orduan. Patxilo ta Patxiku. Patxiku lo. Patxiku lo. <laughs> gertatu da, gertatu ziteken gauzarik txarrena. Mirari gure estiloko bihurtu da. Gure terrenora ekarri dugu. Bai, Akabo, oi hartzun irratiak ez daukaia ja erremedi horik. Oide, oida, Martin, gure txiste tipikoa. Bai, bai, bai, bai, bai. indio baina. Bai. Ongi etorri gure klubera, mirari. Bueno, zer dela eta jarri dugu. Ja, ja, ez dakit, nik uste, momentu hau ezin degula hobetu, orduan, honen nada dugu, atea iztea eta jutia. ez. Ez, Bueno, zer dela eta? Bueno, kontua da, Elizioko jauregiak, bai. ba, maizter berria daugala, ez da? Bai. bai. Eh, zer, zer du, renta zarria, no, renta oh, berria. ez dakit, renta zarra dakan, renta berria dakan, baina Elizioko jauregiak ez dauka oso fama honik. Zertik. Bai, esaten dute Elizioko jauregiak sorte txarra ematen dula. Ah, bai. Eta patxikuk, presidentetza lortu bezain pronto, ez du oso sorte ona izan. Eh, hemen komentatu zen duten gainera. Bai. Eh, presidente izendatu datu bezain pronto bai. euria hasi zuen. Sekulako... Bai, bai eta bai. gero, eh, Holanda, Aleman irazi joala, buelta bai. egin behar izan zuen, tximista batek, abioia jozun lako, ez da? Bueno, Elisioko jauregiari buruz, Elisioko jauregia da, danok dakizuen bezala, Frantziako presidentaren egoitza, Ez dakit zeharri diazun, Karla Bruni jarra Bruni, Baina ez du balio. Ah, ja, ja. Bueno, kontua da, oain bertan, eh, egun batzuk, argitratu dutela liburu bat, izena una, Le Lice, Coulis et Sekret Daunpale, Palais. Oh, la, la. Eta on, eh, argitratu dituzte, oain arte eskutuan zeuden, eh, pasadizo eta anekdota bat. Sekretuak. Bai, hori da, danak zerikusia daukate Elisioko jauregiarekin. Orduan, zuek atrebitze zeate e, pasadizo hiei buruzko kontralegia bat, kontralegiak eta bat egiten nerekin? Bost kaldera txodea? Bueno, saietuko gara. Aukerak oso erresak argu joan saioan vale. bezalakoak. bai. Ez, bai. ez du lehiten dezu dola. Bai, ez du lehiten dut eta ez da kopiatu, eh? <laughs> kopitu ez da. Ez, kopitu, margatu. Bera, sartu etaren sintonia eta horrekin gilotuko gea. irabazteko. Lehiaketa. Dedikatoiak. Mina zuk, mina zuk ez, zuk ez ikusi erantzuna, bestara ez du balio. Ez, ez, ez, ez, ez, tapatuta. Ez ikusten, ah. Bueno, ba, ba. daukagu aztea, gero eh, soluzia bai. emateko tambor soñoa prez daukagu, ezta? Eh, bai, mendago. Ekarriko morreroa. Donosti, eh. erra morreroa, eh? Bai, bai, bai. bai. Hane jauregi ezagutzen zuzuk? <laughs> ez, ez du ezagutzen. Ez, ez, ez. Buruak inezetzen. Ez, ez, ez. Martinez, abizena, seguro ez tala euskaldunare. <laughs> bueno. Zesan de. Ez dakit. Bueno, bueno Elisioko jauregia. Bai. Lau datu botako izkizuet, Venga. oietako bat gezurra da. Gezurra. A. Irure gela inguru ditu. B. Bederatzi ireun lagun aritzen dira lanean bertan. C. Irumila botila ardo ditu sotoan. D. Eunda hogeita mabi erloju ditu. Ba... Irure ungela, behatzi langile, behatzi reun langile, iru mila botila ardo, ni... hogeita ma biarlojo. Dakit, ardua hoi, egila dela. Arduana, egila eh, dela. E, nik bakitzean, logelana, ustet egila dela. Bai, baina, esan berdia zuek, ez urra. Zein dan bueno, ez urra, lau ditatek. Baina, guazen, egin hartien ikia. Bestiak bai, bai, bai, zeintzien? E, eh, ni uste, langileana, gehiagidea Bai, behatzi reun... Bai, nik uste... Ondila da, baina behatzi reun ez izango. Gaineak dugun krisi ekonomikoakin frantziak ezingo du, horre mesteko zeain, eh? Beraz, azkeneko zein zen? Bestea da, egun hogeita mabi erloju dituela. Home, erlojuana izan lehik, eh? Aukeratu dezakezue biok erantzun bakarra edo bakoitzak bat, eh? Nik zango nuke langileana. Bale, ba, nik erlojuana. Urtzik langileak. Mirarik erlojuak. Dago soñuak. Bai. <laughs> Fe, da gezurra ez ditu iru mila botila ardo. Ama iru mila botila ardo ditu. Aratx. Bai? Eta gainera, eta... Betiak edo utxak. Ez ez, betiak, betiak. Ah. Zergatik, sarkozi abstemioa dalako, eta ez du ardori probatu bere legealdi hontan. Bai? Ah. Antza sarkoziren bizioa da, elixioko txokolatinak jatia. Eta Karla Brunirena zerbeza hotza hartzia. Bueno, ja... Eta horretik dozte arde botila. Bai, bai. Irure ungela inguru bederatziren, bederatzi egun langile ditu, Eliseko jaurengiak. Aizte, eh? propio bat ere badukat, eta han bertan eunero, eunero, hogeita mar eh, umetik gora egoten dira. Eta eh? eun da hogeita mabi erloju, eta pertsona bat dago bakar bakarrik erloju horiek beti puntxu-puntxuan ordua emantzeko. Hola, Bueno, zero, zero. Ah. Bigarren galdera. Venga. De gol presidentea, kexu zen Eliseoko ezaugarri batekin. Ze ezaugarrirekin kexu zen? A jangela sukaldetik urrun zegoen eta jatekoa oztuta iristen zitzaion? B. Logelan ere segurtasun kamerak egoten ziren? Edo C. Hau da, eh? Ari musikala jarri ordez, oi irratia egoten zela kopiztuta. <laughs> Hori, hori, <laughs> hori eh, fijo. Asmatu berdezu zein den egia, ez gezurra, eh? Ah, kasu enten da, zein den egia? Egia. Jangela sukaldetik urrun zegoela, oi. logelan ere segurtasun kamerak zegoela, edo oi hartzun irratikoa. Eh, Gran eh. hermano, alo, bai. Bai, bigarrena. Bai, alo, bai, bigarrena dala, egitea, bai, bai, bai. Horregatik esu zela. Ez, jangela sukaldetik urrun zegon. Eta, ah. bazkaria, afaria, o dana delakoa, jatekoa, ostuta iritzen zit iristen zitzaion, de Karota, Karo, garai hartan etzeon mikronasi. Ah, bai, bai, bai, ez dakit, bai. Claro. Baina arazoa berdina izango izaten jarraitu duzu mikrondas sukaldean balin bazakaten. Ja, minoalare. Pasilloan zehar mikroondas batzuk jarri bazituzten, eh? Ki kilometro bakoitzeko bat. <laughs> Angela da, ea eh, Bueno, ez hasi txiste berdina ja, modaz pasa da txiste urtzi. Ez ez bakar batera asmatu, eh? Ta irugarren eagoa, Eske Ez frantxeseatzen txarra gea. Bai, bai, bai, bai ikusten da, ikusten da. Bai, bueno, oain dik, huelte aukera dakaz. A ver, venga, va. Félix Mo, presidentea, Eliseo jauregian bertan hiltzan mila zortzireunda larogeita emeretzian, oain dela, eunda amairu urte. Zer egiten ari zen hiltzenean? A. Oiertzun irratiko horoskopo dance club entzuten. <laughs> Oh yes, nire palo. B. Larrua jotzen. C. Eskailerak jaisten. Eskailerak jaisten. Larrua jotzen. Eskailerak jaisten, Larrua jotzen. larrua jotzen. Pan, pan! Pan, pan! <laughs> Besaulki batean eserita zegoela hiltzen zakila amorantearen ahoan zuela. Ara? Amoranteak ere dizguzto galanta, Beste hori ahoan sartuta, bestia hil. <laughs> bueno, mirari, irabazten ez? Bat eta huts, mirariren alde. Bi falta dia. Oh! François Mitterrand presidenteak zer gordetzen zuen Elisioko zalditegian, eskutupean, han, bazter batean? A. Amorantea. B. Marihuana. C. Milagritos eta guatziren irrati novelaren grabazioak. Marihuana! Amoranteak. <laughs> Amorantea? Amorantea. Bai. Zuk telenovela gutxi ikusi Ez, nik, eske nik frantxeseatzen enaz bateona, nik espainola zen, azona. Amorantea bizitzen jarri zunan, zalditegian, erdi eskutuan, Eta gainera, amorante horrekin gero alaba bat eukizun, eta alabak amar urte bete zitunean, aitortu zuen, bai, zala aita. Eta amoranteen kontua gaina oso aspaldiko bia, Eliseoko jauregian, zen Napoleon irugarrenak zien langileei, eskutupean tunel bat egiteko Eliseoko jauregitik bere amoranteren etxera. Emaztea konturatu ez zedin, handik barrena, gana iristen zen. Azkenekoa, baina... Azkenekoa, baina ja partidua galduta dakazu, penalti jaurtiketetan, gaizki bilizdea. Bai, zea bezala. Sergio, lore sorta bai. bezala. <laughs> no, ekarri duzu. Elisoko jaure gira ekarri duzu. Sergio, Sergio bueno. lore. bueno, alako batean, François Mitterrand, bai. presidentea, konturatu zen trajea tintorerira bidali zuela. Tintate gira. Tintate barkatu. Bai. Eta trajea, trajearen poltsiko batean, oso gauza garrantzitsua utzi zuela. Zer da trajearen poltsikoan utzitako gauza hori? Amorantearen telefonoa. A, ah, gobernuko kideen telefono partikularrak, B, amorantearekin grabatutako bideo lizun bat, <laughs> C, eraso atomiko bat agintzeko kode sekretua. Ba, zein zain dezu, François ba, eh, bai, François Bueno, e, armana ez dut uste, ze François Mitterrand laro gita margarren erdian hiltzen eta laro eh? ez dut uste hoi denik, E, ministruna izan eta ez dut uste lizunkeiak iten zitunikan, ze bestia bali mazakan hor. Nik uste dut zeana, gobernuko telefonua zela. Zok minari zerri ozun? Nik bideioan atxangot. Oso txarrak zehaten. Eh, Ni... Eraso atomiko bat agintzeko kode sekretua. Utzizun. Xirakek eman zion, honek patrikan sartu zuen, eta konturatu zaneako, trajea tintate zegoen, eta langile bat bidali izan ziztu bizian, ura bai, berreskulatzeko. Xirak izango zen Parisko alkate zela, klaro. Xirak izan zen, e, zea, presidente, Dai. eta gero, e, eh, presidentetza, François Mitranen esku utzi zuenean, ze eman zion, kode sekretua. Eta ark, patrika batean utzi. Claro, amoranteekin kontu hauekin dola. Pan, pan, claro, pan, pan, da, zio, bueno. Eh, Mirarik bi, urtzik, utx. Bueno, iritsi zaigula. Saria paka, bai. Onche ador, oia bai, oso ondo Se se du milagritos eta aguatziren aurreneko kapituluak. Pak, Pacman. Ta hortik dator. Jaun Andreok, oiartzun irratiko entzule maiteok, hementxe daukazue marka guztiak hautsiko ditun irrati novela. Milagritos eta aguatzi. Jarriko dugu lehenengo atala eta arrakasta baldin badoka bigarrena eta hirugarrenaren jarriko ditugu eta ez baldin badoka bere hortan utziko dugu. Euskal Jalisco irratiak eta Oihartzun irratiak aurkezten dizuete Milagritos eta aguatzi Euskal Mexikoko maitasun gorroto historioa Aktoreak Milagritosen paperean, Penelope Gurutzen. Aguatziren paperean, Andoni Ikurriñaz. Eta, ozeko haotxa, Eduardo Kito. Iñaki Mangarin Fundazioaren dirulaguntza. Gaurko atalaren izenburua, pakman. pac Charritos eta Aguatzi Euskal Jaliskon bizi ziren Euskal Mexikoko barnealdeko herri batean. Aguatzi oso motil ikusgarria zen altua, beti neskatan aritzen zen saiatu eta saiatu, baina UPEidek Euskal Herrian bezain besteko arrakasta zuen, denek gezurtitzat eta astunegitzat hartzen zuten izan ere, aguatzik etzekien ligatzen. Nolak ez dakila? Neska zalea zen oso, baina ligatzeko zituen trikimailuak, ez bat ere eraginkorrak. Inguruko neska orori ematen zion telefono zenbakia eta gero orduak eta orduak ematen zituen haiek deitu zain. Bueno, ze, lotan zabete o? Ez, kompadre, ez zeuden lotan, ez zuten zurekin ezer jakin nahi. Milagritos ere, oso neska erakargarria eta xarmangarria zen. Ba, guain digaztetxo. Ez lasai, ez dugu esango adina. Milagritos oso pronto bortitzeko emakumea da. Milagritosek arazo franko zituen gurasoekin. Ez gurasoak frankistak zituelako, baizik eta ez ziotenako uzten behirak gustukoen zuen jarduera egiten, hau da, dantza egiten. Zok esango jazuten ze, dantzatu posibleten. Ai, ai, ai, manita, zelako humorea zuen milagrito sek. Dantza ordea, ederki egiten zuen. Bai, aurrezkuta guzti. Milagrito sek eta guatzik elkarra ezagutzen zuten, elkarren gandik urbil bizi baitziren. Baina ez zuten tratuan dirik. Izan ere, milagritos nahiko mesfidatia zen aguatziren asmoekin, realari atletik gertatzen zaion bezela gutxi goradera. Hori bai, elka ikusten zuten bakoitzean. Aguatzik pikantekeriaren bat motatzen zion. Egunon mirari! Kaixo, egunon urte! Bueno, zure amoranten batek oparitu alizu liburua Ola Roxa. Ai, ai, ai, aguatzi! Giza joan Latin Lover izaten alegintzen zen, baina gehienetan Land Rover izatearekin konformatu behar izaten zuen. Egun eh, batean ordea, juergan zebiltzana, kontu kontari aritu ziren gure bi protagonistak eta bizitza goitik bera aldatu ziren elkarrizketa bat izan zuten. Uste hemen busko pareja antzeko bat Bueno, nahi bat dugu, eh? antolatuko dugu, es, es, es. antolatuko dugu, eta ingo dugu. Plazan, plazan jarri eta... Baizea ez, musuak euro bana ez. Azieran, milagritozek etzuen begi honez ikusi ziren ideia. Muxuak, ze, eh, soy... opare Baina proposamenaren atzean dirua irabazi eta gurasoen gandik aldentzeko aukera ikusi zuenean, kak, aldatu egin zuen jarrera. Askotan ez egit, pelikula estatu bat horretan jartzen zuten postu bat, eta dirua biltzeko, eta musuak ezak bat, eta jende joten zen, ba, hain, kriston pila dut. Gau hartan, sinatu zuten euren bizitza irauliko zuen tratua. Tratua isteko Euskal jalizkon erabili hoi zituzten hitzak esan zituzten. Hala, ega. Txipon. Asi ziren baba, musu zerbitzuarekin. Apurka apurka, aguatzik musuak emateko toai berezi batzuela konturatu ziren. Olakoak ziren aguatzik ematen zituen musuak bezeroek oso gustura hartzen zituzten alakoak. Eta... Pak, pak. Eta... Pak, pak. Pac-Man ez izena jarri zioten. Negozioak aurrera egin zuen, San Ferminetako itxafenoak bezala gora eta gora eten gabe. Milagritos bera ezin harrituago egoten zen bildutako diru guztiari begira. Euskaldun batek Euskaraz hitz egiten dion Guardia Zibil bati begiratzen dionean bezala. Ez da posible. Arrakasta itzela izan zutenez, erritik atera eta mundu jira bat egitea pentsatu zuten. Holanda, Kolombia, Sudan, Siria eta Txinar. Esne mamitan zeuden biak, batetik, aguatzik, sekula ez bezalako arrakasta izan zuen ligatzerakoan, eta haren oetik dozenaka amorante pasa ziren, bai emakumezkoak. Maritxu! Bai gizonezkoak. Maite zaitugu albiol, eskerrik asko albiol, amorante festa hori etzen milagrito zen oso gustuko. Izan ere, aguatziren ondoan egoteak sekula ezagutu gabea zuen sentimendu bat sortu zion milagritosi. Maitasuna, baiarra joa! momento zeka aitortuko altzion maite zuela. Zer erantzungo ote zion aguatzik? Ez ez erantzun ezkero, zer egiteko gai ote zen milagritoz, kontuan hartuta odol beroko emakumea zela. Oi, oi, oi, oi, oi! Galdera hoien erantzunak eta askoz gehiago hemendik bi astera, oi hartzun irratian nola ez, ándele. Bueno, eh... Cesan, mira ni. Zeo zehata kasu Pak, pak. Bueno, aurratu nahi dizuet, eh, Martin Kitoren urrengo txokoan, bi atal txo izango ditugu. Bi atal? Bai, bata jarriko dugu lehenengo platera bukatzeko, eta bestea, bigaren platera. Aha, uh bueno. Eh... Aizu, ze, ze, ze gratuko da? Aguatzi hau bere amorante festa horrekin, da bestia jeloskor da. Ze, ze, ze aurre ikuste dezu, eh? Zelostua. Bai, zelostua esaten zuen Ez, zelosko, ez, zelostua. Ez, <laughs> nile sakan zatute, ah, zelostua. Ah, ze, mm. ze atera bide ikusten dio zuen egoera horri. Ba, ez dakit. Mm. Ez dakit. Ez dakit, ez dakit. Nik uste, aguatzi oso guztu da gola, baina milagritos hor <laughs> mm, asko dala, emakume... Pronto puska, bai. bai. Pronto bortitzeko emakumea da. Bai. Bai, bai, bai. bueno, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, entzungo dugu. Entzungo dugu. Eduardo Kitok, nire Euskal Jaliskoko lehen esan dit, urrengo saioan musu busti bezain lizuna egon godala bien artean. <laughs> Oixe bakarrik matazen. Desiatzen dago ja entzuteko. Bueno, orduan... Ja zer da porno romantikoa. Porno romantikoa. Ez hori beste, beste bati. <laughs> Eman, emi, utziko dago. Eman, Bueno, bai. postria jateko gokua, sartu zait. Bai, eta... <laughs> Ostras! Eh, bera, postria. Ostras! Martin, postria! Bueno, ba hortzen. Postrirako, eh, ohikoa dan moduan, mm -hmm. euskera ta telefono. Kontua da, joan den astean, jakin genuela, tuteran amabi ordu euskaraz ekimena egin zutela. Bai. Ez dakit horren berri izan dezuen. Mm bai. Kontua da, toki dezentetan iragarri dela aldezaurretik hori egingo zutela, baina hori egin ondoren nik ez eh, aparteko albisterik eta ez, irakurri. Ba, kite herri batzutan badaula hemen inguruan, eh, bai? Bai, bai, beste herri batzutan ere egin da, baina bueno, niri atentzia bantzian e, eh, tuterako zera, kasu horrek ez da. Ba, hoxe esan bezala, interneten da prentxan aritu naiz begira, eta ez da, o eta da eskatxa Kompleto Itxi da garaia montatzeko Napar Bueno, Ordun, eh, oso egokia, oain nintzengo deguna entzun. Bueno, kontua da, eh, deituko dugu tuterako udaletxera, eta Bye. Bai. ikusiko dugu, ea han bertan baten batek esplikatzen digun zen moguz juntzan amabi ordu euskeraz ekimen hori. Venga. Venga ba. Mexiko, Kuba eta Euskadi Zarra, azkartasuna dugu Radio Tudela, buenos días. Caixo, Eguardión. ¿Perdón? Eguardión. Eh, estoy llamando al SAC del Ayuntamiento de Tudela. Bai, hori euskal herrian dago, ¿está? Ay, lo siento, no hablo euskera. Ah, eta beste bat, beste bat, beste pertsona batek badaki euskera, zor? Eh, lo siento, pero es que no hablo euskera. Bai, baina... Pizka bat, ni pizka bat. Ah, vale, vale, vale, orduan, nik poliki hitze godut. dut. <laughs> bueno... Beste pertsona batek ulertzen du euskera hor? beste perchón bat euskera egiteko? No, aquí una persona que habla euskera, ya lo siento, no. No, en este momento no hay nadie que hable euskera. Ay, se pena, ¿eh? ¿Castellano? Eh, ¿Nada? nada castellano, uff, justo. Justo para, para nada, nada, ¿no? Ya. Ya lo siento. Em, eh, Esta, momento batean, ez dago Euskaldunik Es que no te entiendo, lo siento. Eh, eh beste momento batean, beste langile bat Euskalduna badago? Es que no te entiendo. ulertzen, ez? Siento, es como si me hablaras en alemán, o sea, no te entiendo es eh, nada. Deutsch, es eh, eh euskera, da. <laughs> ¿El qué? Euskera, euskera. está alemán, euskera da. Euskera no entiendo, lo siento. Ah, tú se entenditzen, vale. no siento. Beste pertsona bat? <laughs> Perdón, no te entiendo, de verdad. O sea, o me hablas en otro idioma castellano, no conoces otro idioma, tampoco. Lo siento, ¿eh? De verdad. ves este baina beste pertsona bat Habla con alguna persona... Em, eh, localiza alguna persona que habla castellano, por favor, ¿de acuerdo? Nos vuelves a llamar. Eskerrik asko, ¿eh? Ah, vale, eskerrik asko, agur. Agur, agur. Hor, eh. <laughs> bueno. Eta, behak zeatik etzu, nino, lokalizatu. Ideia eukibazun, zuri eskatzeko, beste pertsona lokalizatzeko erdera itzik entzuna, gazteleraz. Bea, bai. bere burua ezin zion e, hoi aplikatu? Claro, eske, kontua da, ah. erakunde publikoak ez daudela zure zerbitzura baizik eta alderantziz. Zuk jarri berdezu haien zerbitzuna. Haiek eskatzen dizutela erderaz, bazuk itzi berdezu bueno, erderaz. Haiek eskatzen dizutela zuk kantzintzietan joteko, bazuk kantzintzietan joan berdezu. Badakit, eh, zuk ez duzula jarri nahi, baina nik jarri nahi dut eta... Barkatu, barkatu, eh, bai. gauzat esangoet. Bai. Kontra esana ikaragarria iruitze zait, tuteran egin dutela. Amabi ordu euskeraz. Bai. Eta tutelako udaletxean egin dute 0 segundo euskeraz. 0 segundo. Bueno, 0 segundo ez bat, justo, justo eskarrik asko zateko. Bai. eta, bueno, hasieran pixka bat. bat. Bueno, eh, badakit ez duzula jarri, baina bai. nik demostratu nahi dut, bai, bai, pixka da. Demostratu nahi dut, berdin berdin dela. Tutera da detu, edo eh, lepea detu, baina urrengo saioan demostratu. Bai, hori, hori, urrengo saio bat dago, Bai. Bueno, kontua, deiau de iau nik ustean luzeagoa izango zala, orduan, ba, ba, bukatu zaten mango saioa. Ta gaur gaina, gara izgabiltzen ez, bai. igual eh, badaka tren hartzia ez. E, bai. Bai, zuek bakizue trena oi hartzunen donosti aldera, donosti aldera, zer Ez, eh, oreretan, trena Renfe edo Eusko Tren, segun zena dizu. Claro, ese es Renfe nahi dugu. Renfe, Renfe nahi dugu. Renfe oreretan. Bai, bai, baina bueno, bueno eh, Donostiako bidea. Ze ordutan ez ez. Ez dakizu. Deituko dugu. Hoi da. Zatik, eh, Irunea igual. Bai, venga. Irungo geltokira dituko dugu. Deitzen egia, eh. Venga, a ver, a ver esaten diaten. Cercanías, buenos días. Kaixo. Eh, Guardión. Irungo geltokia da, Uy, ¿puedes hablar en castellano, por favor. Uf, castellano justo, justo, ¿eh? está ez dakizu? Pues, háblame eh, ah, justo, justo, porque si no es que no te voy a entender bien. Ya eta, verás, final... eta beste pertsona bat Euskalduna ez No, mejor que me hables en castellano, ¿eh? Jo, es que... A ver, ¿ni que euskeraz egiten baldin badut poliki, euskeraz poliki posible da? No. ¿Está posible? No. Si quieres, no sé, no sé puedes hacer, no sé qué, lo puedo, no sé qué decirte. no sé qué decirte, si quieres hacerlo por escrito, unos que lo puedes hacer, ¿eh? Bai. Sí. Eh, Irunen. Puedes, Irunen. hacerlo en escrito. Ya. Y ya nosotros te te contestamos. Vale, vale. vale. Venga. Bueno, eskarrik asko, agur. Zer da, hau? Galdetzeko zein, berda, idatzi bat? Eh, idatzi bat, in berda? Ja. Ordu tegiak galdetzeko bakarrik? Bueno, eh, ez dakit, gara izna bilenu ez. Bida, eh, Mira, ven eskuratuet, e, eh, Renfeko renfe telefono este teléfono bai. bederatzi zero bi aste danak, bai. deitu ingo deuta, haiek argitzen diguten zerbait. Venga. Gracias por contactar con el Servicio de Información de ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Buenos días, la tienda... ¿Qué puedo ayudarle? Eh, Kaixo, Eguardión. Eh, usted, eh, No, no, no, no, no entiendo ni vasco ni catalán, solo castellano, por favor. Eta ez dago langile euskaldunik hor? Disculpe? ¿Euskera está posible? No, euskera no es posible. Hay que hablar en el 902 nacional y hay que hablar en castellano. En euskera no le podemos ah, hablar. Ah, vale, vale. O sea, ¿Estago, dago inor, eusk... beste euskalduna ez No le entiendo nada. Sigo beste pertsona bat euskeraz dakiena no, euskera no le puedo ayudar. Le, podemos ayudar en inglés, en francés o en castellano, pero en euskera no. Ah, vale, vale. ¿Posible este teléfono, batean euskera? No, euskera no. Solo hablamos catalán, es, eh, castellano, francés e inglés. Bai, bueno, Nick, nik eh, ¿Catalana ¿Catalana Pero tiene que volver a llamar, le doy el teléfono, 902... dos 320... Bai. 320. Vale, eskarrik asko, eh? Gracias, buenos días. Ondo pasau eta guetakan bai. <laughs> bueno, eh... Bai, Oye, bai, es que, es que eh, ez hartuko trena. Bueno, miño... Edo, idatzi zin behar dut, o inglesa zin behar dut, jakiteko horeretan bertan tren hartu behar duten, edo ez? Edo, alemanez, ez? alemanez, ez da Zer mirari, barkatu? Ez, ez, ba, katalanak inpizka liatu da, ez? Bai, aurren esan du baiet, gero ez ez? Badago edo ez dago. Ez dakit. Be, telefono zenbaki bat eman. Eh, eh, Asieran, gaina izutu. Euskera, no, no, no, no. Bai, bai, bai, lehenengo jarrera. Izutu inda, ikumia. Bai, bai, bai, bai, Jesus. Bueno, bueno, bueno. Eh, zetuko dugu? Bai, eh, beste telefono hori eman duta, ara dituko dugu, ea zer esaten diguten. Venga. Bienvenido a Renfe contigo. Gracias por contactar con nosotros. Por favor, espere unos instantes. Enseguida atenderemos su llamada. Gracias. Bai, kaixo, eh, bera, nahiet jakin, donostiatik... Perdón, ¿me puede hablar en castellano, por favor? ¿Ez este beste pertsona bator Euskalduna? No, lo siento, eh, solamente hablamos en castellano. ¿Esto duzue en euskeraz? No, no eh, no le entiendo lo que me está usted diciendo. ¿Euskera está posible? No, lo siento. Eh, ¿Catalán es bai? Tampoco. ¿Catalana eres? ¿Ingleses? ¿En inglés? ¿Quiere usted eh, hablar en inglés? Bai. Pase un momento, por favor. Bienvenido a Renfe Contigo. Gracias por contactar con nosotros. Por favor, espere unos instantes. Enseguida atenderemos su llamada. Gracias. Bueno, eh, sai ¿Sai? Bai, zai ongo Bai. Ni Bai. pres no, inglesez hitz egiteko, Yes. Nik ez dakit. Eh, trena, trena hartzeko zea dakatelako. Azken que nahiago bai. bat inglesesin idatzi zegin baino. Nik bai, nik Nola no nola da. zer. A, mí eso... Inglés ez, ez Bueno, etxe, laster, laster hartuko guteta? denbora dukiko dugu. Ez, baina... Nuestras líneas siguen ocupadas. Informamos que en este teléfono Joder, no, no da, eh, buen, ya miño. Hartzen ditenia, ¿sabes? Bueno, vale, eh, vale, Su su itzein inglés... I want an information. Adibidez. Of orret. Yes. Orret. es. es. <laughs> es. Orretation. Oretes <laughs> I want... Eh, eh, César, <laughs> ¿se I want an information de Shadow. Shadow. O lo te llamas Shadow. ¿Eh? Jakin. Gozote esan a Oso bezki la en badakit. Aguatzi eta milagritu zentzako badagola ja beste pasadizo <laughs> Se, Ze, Shadow. Eh. Le informamos que en este teléfono puede solicitar información sobre la oferta comercial ah, de eh. Renfe. Eh, me busco oferta esto con ahí. Ya, ya. Con mi dedo, No I want the schedule of the train. La reitzu, la reitzu garte jo posible. Ya guaste ondan itzein dugu berekin. Ah, claro. Te igual beha jakiko. Bai, nik uste beha eh, bai, bai. Azkarra hoa emango de gula. Erantzun bai, honen. Bai. Bueno, esan berdut, barkamena zen nere inglesa ez da osona, eh? Ose que... Bueno, aizu, eh, Bueno, demora bai. iteko aurreatuko dugu urrengo saioan zer eh, Oi, eh, Eta telefonoa de repente hartzen baldin bai. badigute, ba, ja kaso ingo diogu. Bueno, milagritos eta guatziren eh, urrengo atalak entzungo ditugu, noski? Fatxometroa, konpontzen, a ver, kontuz? Le informamos que en este teléfono puede solicitar información... Bueno, ah, berdina, berdina. Fatxometroa. konponduko dugu, noski, bai. hemendik bi eta alkalako hartzapestikoa ekarriko dugu. Ah. Eh? <laughs> Horrek, berriz, hau txigo txigo ez? Jakingo dugu, anne jaure girekin ze pasatzean, no? ze zan pasatzen? Bueno, Ni, ja, kriston, kuriosi daukat ez Bai. Eta gero, beste bi gauzatxo ere ekarriko Ara. ditugu. Adios. Batetikan, amak galdetu dit, Facebookek zertako bale joan. Ah, eta zein? Zeko aldak zertako bale mm, bai. Denboa galtzeko. Bai, hortik bai. biskatz. Bai. ara, le informamos que es, en ese teléfono es. Puede... beste gente jakin nahi du ordutegi ja. Ja, eh, ja, inglesez bai. Bai, linea kolapsa kolapsa dute egongo bai. Euskal Herritik seguro dei pila daudela bai. ordutegia inglesez jaketeko The collapsation, the collapsation. da. Bueno, ordun eh hori hori buruz zarituko gara baita ere. Facebook zertako balio, eh? Amari explicazio komun. <laughs> Aurpegien liburua. Hori da. Eta egingo dugu Eurokoparen sarrera. Eurokopa uzet futbol izeneko kirol bat badagola eta Europako talde ah, batzuk jokatu berdute lehiaketa bat. Bai, kirol ah! minoritarioa. Bai, hori da kanta bat eskatzen nahi zehala. Orduan, ez jarri hori mesez? Zein? Eh, eh, ez jarri. Ez jarri. Ez jarri. Beidan. Zeba? A ver. Eta gero jarriko dugu, bueno, eh... Eh, miño, ez zehala, eh? Bakiz, bakiz, zein godegun? Ez alduten nahi hauek inglesez ditzeitia? Bai. Bueno, ba, niko aditut hemen lagun batzuk inglesez ondo dakitenak, ah. eta haiek emango jotean. Bueno, orduan ze, Kontuko deia, ja, ez? Bai, moztu ingo dugu. Bai. Ez, ez, mantendu zazu deia, eta hartzen baldin bote inglesezko hauek e, eh, itzein dezatela. Ez, ez, eta guk agurti dugu eh. saioa, ja. Bai. Eta bueno, lagunei eh, emango diet inglesez itzeiteko bai. Mm, aukera. Ba, mina mina esker, Martin Kitxo, zure bi esaldiak esan marko ez? Bai. Oi hartzun irratirako Martin Kitxo. Eta? Eta beste hori esan aurretikan esan nahi diet, oain datorren inglesezko mezu hau, dagola de dedikatuta, besteak beste, hemen gaur gauean ibilidian batzuei, tuterako udala gobernatzen dutenei, Nafar, e, Nafar izan nahi ez dutenei, eta beste guztiei. Eta oain, ondo pasau, eta guetakan bai. Eio. I speak to you in English if you can understand. But I want to educate my children in best. You ask why? Cause I'm Navarro. Like San Francisco Xavier fighting in the shadow. You value more English than the Euskara Because you value more the money than the culture Shut up, motherfucking capitalist You know I'm the beast In the microphone I will resist Y que hablo en inglés o español A ver si me valoras más Navarro, torero de voluntad popular ¿Por qué no nos cortáis la lengua a los vascoparlantes? Así nos duelen tanto los oídos y acabamos antes. Os oponéis a referéndum a Osasuna sin control. Os oponéis al futuro y a la normalización de la lengua que os da el apellido a muchos de vosotros. Aunque no da la pasta para chalets que dan los votos. Porque hemos encontrado un filón político y electoral que entendemos que nos viene muy bien oponernos porque sí. Naidutena eginez, eta Betty, Porque sí. ya beti Betty Porque sí. esto Astro trampotarrak. Porque sí. Eta para haiek soilik Bakokotan joan hau zuen Bai, zitala UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA Pa navarreros UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA Pa venceros, navarreros Nafartasunaren pilula Artzerago aztaik dardar kondengo zektu Buru joven kausa putza Putza Asesor Erre virtuala Ideia hori eusteko guala Navarra komunidad diferenciada Portada tamuga, ikurta muga muga burumentz foralak astolatiko, Paranoiko zenbaiten alderdi Europa soan bakarra da Bakarra Gaitxardi Txandio itzelak bairatu dituen lurrak Ez ditzalo nartu gehiago haien ezurrak Aizeak eraman ditzala Aize rotaz mendiederrak estale zituzten zitalak Lurra mari golfean nahi duzuela Eitu Pirinetoko uraz behar zuela horri austeras Zergatik están en otra cera en gauza Vera. Cuando meis vuestra tierra seréis navarristas Hoy por hoy solo sois unos cuentistas P N UPNUS UPNUS Pavenceros, navarreros UPNUS UPNUS UPN UPNUS Pavenceros, navarreros los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Navarreros.